Daudz, daudz vairāk toņu un plakāts. Nemaz ne. Jo tā var pateikt, ka pilnīgi mūsu augstiem traks sistēmas ir Indonēzija. Jo tur pārsvarā tur ir gabala orķestri, un šodien, kad es izmēģināju aparatūru jau uzliku, nav jau fragmentot, tur ir dažādi sastāv orķestri, bet tas viņam ir kopīgs, tas ir metalofoni, tas ir gan gongi, mazākie, lielākie, Tad arī instrumenti, kur izskatās kā cilvēks, bet tur plakāts nevis no koka, bet no metāla. Tur dažādi iemesli dēļ, jo visi saprotām, ka viņi jau gadsimtiem ilgi īpaši fano no, no toniem, kurus var radīt sitot metālu gabalus. Un tad lūk, viņam super sarežģīti izpaucināt mūzika, viss ir aprēķināts, viss ir teoretiski arī aprakstīts, un tad lūk, viņi tur izmanto tādus intervālus, pārsvarā divas toņu kārtas. Vienai ir 5,8 oktavas ietvaros, otrai 7. Un, ja mēs pamēģinātu kaut vienu melodiju atdarījot spēlēt mūsu klavieres, tad uzreiz atklājas, ka visi tie toni būtu starp mūsu klavieres taustinām. Jo pilnīgi kaut ko piedām tas, nu, priekš cilvēkiem, kuri savu mūžu ir dzirdējuši tik un vienīgais mūsu pēdējo gadsimtu Eiropas mūziku, vienalga kā tauts vai, vai klasisko, šī mūzika kaitina un, un, un, un uztver tādu kā nu, kaut kas traks. Lūk, lūk, labs piemērs jau, lūk, un tā ir tā Indonēzija. Bet mēs būtu, protams, nu pavisam drausmi sarežģīts sistēmas vēl nu, melnē, tropiskā Afrika. Tad labi, kā, kamēr vēl varam kādu nakt, izklausās kā anekdotas, bet tā ir absolūta patiesība. Rietumgaldē Eh, Rietumāfrika, kur šodien ir gan Gambija, gan Senegāla, gan Malī, gan Gvinē, kādreiz vēl pirms Eiropiešu atnākšanas izvairījus grandiozu valsts, kur nu, ceļotāji, gan arābi, gan, gan eiropieši pat raksturoja, ka impērija. Liela teritorija, ļoti daudz iedzīvotāju. Nu, un tad, lūk, tā kā jau impērija pienākās, ir gan ļoti izglītoti cilvēki, gan turīgie, cilvēki, kuriem ir liela vāra, gan militāra, gan politiskā, ir prastākie. Nu, ja ir tie aristokrāti, tad eh, viņiem, protams, speciāli izveidot smalka gan dzēja, gan arī mūzika. Un tad, lūk, runāt par tiem profesionāliem mūziķiem, kuri tieši atskaņo īpaši, piemēram, dzēju, un tā mūzikas instrumentu pavadību. Tas instruments, es vēlāk pat varēšu pārtraukumu parādīt, man te ir līdzi brīži šī grāmata, tur ir laba bilde stīgu strikšanāmas instruments. Saucas korā. Tur ir 21 stīga, liels rezonators. Vispār grūti spēlēt, un tur gadiem ilgi jāmācās. Nu, lūk, kas nu, nesen atklājis, kad jau nopietni eh, pētnieks saka, tur nevis tā kā atbraucis pāris nedēļas, bet mēnešiem ilgi dzīvot un tad jau izveidoju labu kontaktu ar tiem muziķiem kuri pakāpjas sāk atklāties nu, stāsti, atklāt dažādas noslēpumus. Un tad lūk, baigi interesanti detaļi. Ar ko mācās ilgstoši mācību procesu? Tad jau tas māceklis jau viņam nav nekad, tur ne 12, ne 15 gadi, varbūt kaut kādi 25, un viņš mācās jau kopš 6 vai 7 gadu vecuma, apgūst repertuāru, prot, tur veiklu spēlēt un tā tālāk, ar ko beidz tagad simboliski akcija bez apmācība. Tad skolotājs viņam pastāsta, kā uzskaļot instrumentu. Jo tur tiek sarežģīta tā intervāla sistēma. Nevis tā, ka piemēram mums no, no, no visiem jūlniekiem, es pats esmu jūlnieks vai ne, citiem mūziķiem, tīrs kvīts vai tīrs kvīts vai kvarts, nav nekāda problēma. Sadzirdēt, to var grozīt, ja tos atpirks un tad nu, būs normāli uzskanots. Bet šeit Afrikā, vot šī tradīcija ārkārtīgi sarežģīta tie attālumi starp toniem. To vēl sadzirdēt, ja labi dzirdē var. Bet kā to dabūt gatavu, kā, kā zināt, kā aprēķināt, jo tur divas vienas stīga un katrai <laughs> jābūt pareizi uzskaņotai. Eh? Tur ir šausmīgi sarežģīta sistēma. Un to tie proferi, tur nosūdz. Tā nosūdz. E, šitie, nu, nu pār, pašas skanējums tur nebija tik daudz, ja es nemācos kāds tikai nepilns trīs oktāvas, bet nu, tur var arī piespēst dažādas vietas, tad faktiski diapazons bija šī vairāk. Bet ne tur ir kā problēma. Tur problēma tieši kāda ir rīta vēl starp tām no atvērtām, protams. Jā. Un tad, lūk, un tad tikai pārspērē tā tie tikšanas reizi. Cik viņiem, pieņemsim, ja mums ir 12 notas eh, no 440 līdz 880 herciem, cik viņiem? Ah, tā, tā ah, šī, šī skala, es tagad no galvas nepateikšu, tad vajadzētu pameklēt. Jā, aptuvens skaits. Ne, ne, neceros. Tur nebija īpaši daudz, tur, manuprāt, pat, uh, bija kaut kur ap, ap 20 tikai. Nav tik tā, bet galvenais, ka tie atavumi ir tik kāds tik specifisks, tik individuāls tā pie, ka tu nevari nekad algoritmu atklāt, ka kā to pašam darīt. Jā, tiek tikai nav pastāstīts. Nu, lūk. Vai tā, tas arī liecina par to, ka mūžīgā intervāliem, kad es katrā gadā ir milzīga liela nozīme. Un tad ko? Vēl bija šī gaida? Es domāju, ka vēl var sākt. Vai varam jau sākt? Jā. Ok. Tad Labdien, eh, labvakar, arī tur vēl no cilvēki. Labi, tad vēl divas minūtes jāgaida. Lūdzu, var. Vēl šeit ir tavs krēsls, man tas ir. Labvakar, tad man sauc Boris Avramets, es esmu mūzikas vēsturnieks, etnomuzikologs. Eh, ilgus gadus biju jūlnieks, tad vienkārši nav laiks spēlēt. Bet varbūt tomēr spēlēšu vēl. Un tad šodien eh, es eh, pamēģināšu jums pastāstīt par ļoti specifiskām lietām, par esošām, gan ilgu laiku, gan nesen izveidotām intervalu sistēmām. Bet tad vajadzētu nevienu ievadīt, lai būtu saprotams, par ko vispār runājam. Tikai vēl viens tāds tā kā, paziņojums, ka būtībā viss, par ko es runāšu, attiecas uz uh, pieder ļoti, ļoti nozīmīgai jomai un tēmai, un tā tēma ir mūzikas un matemātikas savstarpējas attiecības. Jo lieta ir tāda, ka mm, par to, ka mūzika, vai nu, to, ko mēs saucam par mūziku, jo citu kultūru vai citu laikmetu cilvēki kaut ko citu ļoti bieži saprot. Ja viņi izmantoja šo vārdu, vai ļoti bieži viņi izmanto vispār citus vārdus, kurus var tikai ļoti, ļoti aktuvēni pārtulkot, izmantojot mūsu iedzīvi mūzikā. Nu, tad, ja runa ir, tad vajadzētu varbūt to kaut kā savādāk noformulēt, tad, ja runa ir par tādu īpašu fenomenu, kas ir saistīts ar to, ka cilvēki veido toņus, kaut kā tos toņus sakarto, un tad atskaņoja tos toņus vienalga vai nu spēlēt kādu instrumentu, vai nu dziedot, vai nu šodien izmantot tur uh, eh, sintezatorus vai datorus, lai sintezētu skaļu. Un tad, kad tas jau reāli parādās kā skarījums, nevis tikai kā kaut kāda tur ķēburi, pierakstu simboli, tad ja runa ir par to, ko mēs nosacītu varam devēt par mūziku, vienmēr šeit ir tāds gaiss vai tāds apzināts mērķis, ka šitie toni kaut kā iedarbotos uz cilvēkiem, gan uz tiem pašiem, kuri veido tos toņus vai uz citiem, un tur varētu būt kaut kāds sāks, visdažādāks. Daži var kaut ko izteloties, daži var atšifrēt kaut kādu vēstījumu, daži var izmantot šito skanējumu kā tādu tā, tā impulsu, lai iet kaut kādu modificētie psihovecālā stāvokli, vai nu transa stāvokli, vai nu ekstatiskais stāvokli, vai nu meditāts, meditatīvais stāvokli. Jo, lūk, būtībā mūzika ierodas ārkārtīgi daudz funkcijas, bet par to šodien es nerunāšu. Runa ir par ļoti specifiskām lietām. Tad. Pirmkārt, tad visos gadījumos, kad runa ir par šo paradīvu, tā saucamo mūziku, Izrādās, ka domojušie cilvēki, bet viņi nevienu laikmetu netrūks, sen jau bija atklājuši, un, ja sakotnē, tā bija tikai intuīcija, bet pēc tam izdevās noformulēt vai atrast ļoti daudz argumentus, ļoti daudz pierādījumus, ka mūzika vienmēr ļoti, ļoti cieši saistīta ar matemātiku. Pat vēl vairāk. Ir zinām, vēsturvirinē gadījumu, tad mūzika tiek arī traktēta kā viena no matemātikas apakšnodarbiem. Tas attiecas nevis uz kaut kādām eksotiskām kultūrām, eh, tepat mūsu Eiropā, tā bija piemēram viduslaikos, eh, kāda bija tā koncepcija, ka septiņas daļas mākslas, kas arī tajā pašā laikā ir zinātnes, brīvas mākslas, artes liberālas, latiniski, stādīja līdz divas grupas, četri un trīs Un tad izrādījās, ka mūzika un matemātika pieder vienai grupai, un ka tur ir ļoti daudz, kas ir kopīgs un tādēļ saknes ir tas pašs. Un tad, eh, protams, tas nebija pirmo reizi tā noformulēts, jo arī tiem gan renesanses laikiem, gan viduslaika teorētiķiem bija atsauces uz Pitagoru, Jo, lūk, mūsu skola parasti ir mācīts, ka kas tas bija Pitagors, nu, lūk, matemātikas izveidotājs, kurš gan ar geometriju nodarbojas, gan ar aritmētiku nodarbojas, bet nu, būtībā tas nav korekti. Jo Pitagors bija pirmkārt reliģiskais domātājs, kuram bija mērķis, tāpat kā jebkuram reliģiskam domātājam, mēģināt saprast visuma uzbūvi un visuma jēgu. Un viņš to tādā atklāja, ka visuma pamata ir skaitļi. Un bez skaitļiem nekā Un tas ir no vienas puses, un otrs puses, kad atklājas, ka bez skaitļiem vispār nevar pastāvēt pat viens tonis. Skaņa vispār bez skaitļiem nepastāv. Nu, tad viņš arī aizrāvās arī ar šo mūzikas fenomenu. Un arī ar, ar to, kas kļuva par pamatu gan aritmetikai, gan geometrijai, gan daudz kam citam. Jo lūk, gan motivācija, gan mērķi viņiem bija citi. Bet izrādās, ka no nu, ilga laika Eiropieši neko nezināja par citām kultūrām, par citu kultūru domātājiem. Bija ļoti lepni, pašpārliecināti un uzskatīja, ka mums tikai mums, Eiropiešiem, ir tādi dienī, kuriem atklājas tā, tā patiesība. Bet būtībā ir savādāk, jo ļoti līdzīgas koncepcijas attīstīja pilnīgi bez kādas saites ar Eiropu. Senēja Ķīna, arī viņam ir ārkārtīgi sarežģīta mācība. Un, eh, kur ļāva teikt, kalkulēt un, un pamatot intervālus, toņus un, un vēl daudz ko citu. Tas arī ir uz mūziku. Vēl jau relatīvi nesen atklāts, kā arī senie babilonie <laughs> eh, teorijas, kur arī ir pamata tieši tas skaitļa fenomens, un ar skaitļiem viņi arī skaidroja skaņu mm, skaņojumu, attiecības starp toniem un tā tālāk. Lūk, nav laika iedziļināties, ja jābūt vēlreiz Bet varbūt pēc kāda laika vēlēs var atnākt par šo to pasasīt sīkāk. Bet nu šodien es uzskatu, ka vienkārši ar to ir jāsāk. Lūk, mūzika un matemātika, tas ir būtībā viens tas pats. Tas ir viens. Tad, lai bišķiņ būtu saprotama. Te jābūt nelielam ekskursam fizika un pat akustikas jomā. Jo galu galā kas ir skaļāk? skanje, tas ir svārstība process, runājot tīri fiziski, tīri konkrēti. Svārsts molekulas. Viss bied, ko tagad es runāju, jūs varat dzirdēt, ko es runāju, tāpēc, ka svārsts gaisa molekulas. Bet, kā mēs lieliski zinām, ja, nu, ja nirt, tad mēs arī tur eh, zemūnē, ūdeni mēs arī dzirdam toni, jo var svārstīties gan ūdens molekulas, gan metāls dabiski un vēl daudz kas cits. Lūk, te galvenais tad ir svārstības. Bet ja ir svārstības, mēs vienmēr varam tās svārstības mērīt. Un mērīt mēs varam ar kodu skaitļiem. Un te galvenais ir, ka eiro pieņemts, ar, ar ko mēs mēram tas svārstības ar frekvencēm. Cik daudz svārstības sekunde, sekunde, un lūk, būs tā frekvence. Hertz, megahertz, hertz un tā tā. Viens hertz tas ir viens svārstības sekunde. Viss ir ļoti vienkārši, elementāri, tā kā sakums kolēģi. Uh, un lūk, tad redziet, pirmkārt skaņas Daba absolūti skaidrs saistīta ar skaitļiem. Un to, ko mēs ir jau subjektīvi, arī kultūrāli subjektīvi un psiholoģiski subjektīvi saucam par to jau augstumu, e, tas būtībā tiec tik uz to, tiem tam toniem ir vairāk vai mazāk svarstība. Un kāpēc mēs to saucam par augstu vai zemu toni, mēģinu šodien saprast, bet pirmkārt nav teicis, Tā visi cilvēki tā to arī devē. Toni, kuram ir vairāk eh, svārstību, devēt par augstāku, un toni, kuram ir mazāk svārstību par zemāko, jo piemēram Āfrikas kultūras eh, ļoti bieži viņi tonis, kuriem ir vairāk svārstību, devē par tievakiem, un eh, toni, kuriem ir mazāk svārstību par resnām. Nu, lūk, jau te atkal telpisks metafors, bet nu, būtībā par mūziku var runāt arī neizmantojot telpisks metafors. Uh, bet nu, lūk, tas ir tikai viens aspekts, kur ir tie skaitļi. Un tas mums arī šodien būs vajadzīgs, runājot par intervāliem. Bet toņu ilgums, to mēs arī varam bez kādām problēmām mērīt, nu, kaut mik mikrosekundes. Vai nu skan tur 3,5 mikrosekundes, vai nu 2600 mikrosekundes, tur atkarīgs tie skaitļi. Un es arī jau tas ir izdarījis, tikko sāk attīstīt datoru programmas, lai strādātu ar skaņu Tas viss jau sen ir darīts. Viss, ko senais laikus pierakstīja ar dažādām ritmiskām vērtībām, nu, lūk, tie ir ceturtdaļa, tie ir 16 e, daļa vai tie ir trioli, tam visam ir absolūti, e, tā teikt, korekta, viennozīmīga matemātiska mm, izpausme. Nu, par to nav nekādu šaubu. Vēl runa ir par skaitļiem, sakarā jebkādu toni, ne tikai muzikālu toni, ar jebkādu skaļu. Skaļums Tur atkarīgais decibeli atkal tikai skaitļi. Nu, lūk, es domāju, ar to pietiek, te, te var vēl daudz ko stāstīt, bet nu, tas ir nu, absolūti neapstrīdams fakts, ka skaņas pamatā ir skaitļu un ska, skaitļu savstarpējas attiecības. Tagad jau ir solis vēl tuvāk šī vakara lekcijas realitātei. Jo dzintars pasūtīja palūdzu, lai es runātu tieši par intervālu sistēmu. Tad ko sauc par intervāliem? Par intervāliem sauc relatīvu attālumu starp diviem, pirmkārt, lai būtu vienkārši ar toniem. Pie tam būtu labi, lai toniem būtu dažādas frekvences, vai tad jau runājot sadarbīskā valodā, dažāds augstums. Un e, kā to mērīt un kā, kā būtu ērtāk vispār mm, to traktēt, interpretēt, jo savādāk būs ļoti, ļoti sarežģīti. Te es uh, gribu nedaudz pastāstīt, kā to viss sākšu darīt senie grieķie, Pitagora sekotāji. Viņi tiešām bija ārkārtīgi gudrie cilvēki un izveidoja fenomenāli skaistu, saprotamu, caurspīdīgu sistēmu. Uh, viņi uh, izmantoja tādu principu, ka pirmkārt, no nu, tā kā skaidrs pamats visam, uh, vajadzēja veidot tādus intervālus. Viņi būtībā būvēja, veidoja tās toņu sistēmas, vadoties no ļoti vienkāršiem principiem. Ot, jāpaņem vienkāršs skaidrs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un tad jāpaņem divus toņus, kuru frekvenču proporcijas varētu izpaust ar šito vienkāršu skaitļu proporciju. Ja mēs paņemtu viens pret viens, Nu, tad skaidrs, ka tie ir divi toņi ar absolūti vienādu augstumu, ar to pašu frekvenču skaitli. Tad, protams, ka divi vienādi ir toņi, un tad viņi arī dos. Ah, izslēdz. Izslēdz aizmieguši. Aha, nu. Nu, tie divi toni, es pat nevaru eh, vienlaicīgi sist vienu to pašu taustiņu divas reizes. Tas vienkārši saplūst absolūti kopā. Mēs nevaram atšķirt. Piedām interesanti, gan senie grīti, gan arī vēlāk, kristīgajā viduslaika Eiropā, kur attīstīja ļoti, ļoti tādu sarežģītu mācību par intervālu attiecībām, bija mācība, ka visus tos intervālus var sakārtot pēc pilnības principa. Un tad vislabākais, vispilnīgākais intervāls ir unisons, kur ir tāda proporcija viens pret viens, kas dod viennieku. Bet skaidrs, ka no otras puses tas nu, reāli nav nekāds intervāls, ja, jo tas ir tas pats tonis. No tad nākošais solis - viens pret divi. Tad divi toņi, kuru frekvenci proporcija atbilst proporcija viens pret divi. Nu, piemēram, 440 Hz, tas ir Eiropas pēdējos gadsimtos, tā kā pirmas oktavas lā, un 880 Hz, kas ir jau otras oktavas lā. Un tad dalam 440, 880 un dabūsim 1 pret 2. Ja, tīra oktāva tā saucamā. 1 pret 2 jau nav absolūti ideāli, nesakrīt, bet tomēr ļoti tuvu viens otram. Un šī hierarhija, vai šī tīra oktava, ieņem otru vietu. Un tālāk 2 pret 3 Šo sistēmu Tās sistēmas pamats izveidoja tas pats Pitagors, tāpēc arī šito, šita tipa intervāls tā arī sauc par Pitagora intervālu. Pitagora kvinti, Pitagora kvarti, tāda intervāla, kuru tād, proporcija atbilst vienkārši skaitļu attiecībā. Nu, tad 3 pret, tad 2 pret 3 tīra vai Pitagora kvinta, 3 pret 4 tīra vai Pitagora kvarta. Viss pagaidām ir labi. Bet tikko mēs turpināsim šo sistēmu, 4 pret 5, 5 pret 6, 6 pret 7, grieķi to darīja. Un ļoti ātri mēs, mēs nonāksim līdz tādiem intervāliem, viņi tik šauri, toņi atrodas tik tuvu viens pie otra, kā pievēram uz šīta sintezātora vai uz klavierēm, mēs vienkārši nevarētu viņus nospēlēt. Jo mums tie minimālais gājiens ir tikai tā saucamais pustonis. Un viss oktāvē ir 12 pustoni. Grieķi netika aprēķināti, bet viņi arī izmantoja šos intervālus. Viņiem bija dažādas uzbūves instrumenti, kurus varēja tā uzskaņot. Viņi arī var ticēt. Tie, kuri dziedāja, bija tā mācīti, ka viņi prot smalki intonēt tos ļoti šaurus intervālus tādus intervālus šaurus, kuri ir daudz šaurāks par pustoni, 20. gadsimta mūzika sāk devēt par mikrotoniem. Un pat ir viens no mūsdienu mūzikas virzieniem, kur tā ir sauc par mikrotonālu mūziku. Un lūk, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc uh, eh, būtu jāzina par šitām lietām. Tāpēc, ka grieķi, viņi rīkojas ļoti konsekventi, viņi, mm, nu, vi, Viena lieta, var tā mācīt par intervāliem. Bet, lai dabūtu mūziku, vajadzēja veidot dažādas toņkartes. Tas ir absolūti skaidrs. Es tā saprotu, ka šeit lielāka daļa nav klāta. Esmu šeit vai nu no mūziķi, vai no nu mūziķa, mūziķa pieredze, vai no nu kori ir dziedāts, vai no nu bērniem ir spēlēts. Tad jūs lieliski zināt, ka Eiropas mūzika pēdējos gadsimtos pārsvarā izmanto mažoru un minoru. Un minoram ir paveids, tur naturāls, ir melodiskas, ir harmoniskais. Un mažoram būtībā arī ir harmoniskais. Bet nu, būtībā nu, maksimums nu, pieci dažādi toņkārtu paveidi. Un tas ir viss. Grieķi, pateicoties tam, ka viņiem bija tik daudz intervālu, jau, jau pie tam saprotiet, mūsu startiet Eiropas jaunu laikmetu mūzikas problēma ir tāda, ka ne, ne tikai teorētiķu, bet arī mūziķu rīcība uh, Ja runa ir par intervaliem, kurus var traktēt tā kā būvmateriāli, ir šausmīgi maz to materiālu tipu. Ir tikai toni un pustoni. Tonis un pustonis. Un viss šis mūsu gamas, viss tas tonalitātes tiek būvēts tikai mainot secību. Tonis, tonis, pustonis vai tonis, tonis, tonis, pustonis. Bet, saprotiet, tā ir eh, matemātiski īpaša eh, apakšnodara kombinatorika. No tik nedaudziem elementiem es nedabūtu daudz dažādu ķēd, nu, ķēdīšu vai nu, sistēmu. Grieķiem bija daudz, daudz plašāks iespējas. Jo padomājiet, ja viņu rīcība bija ne tikai jā, šī intervāli, kas ir iespējami šeit, bet daudz šaurākie intervāli Un tādu intervālu daži eh, šodien vēsturnieki apgalvo, ka bija nu, nemaz kā 12. Un tad es negribu sagrūtināt, nu, kā grīti veidoja savas pilnas toņkārtas, salikot divus tetrahordus. Tetrahords tas ir četru toņu secībā, nu, piemēram. Un otrais tetrahords. Un tur bija divi varianti, vai otru tetrahordu sākt no iepriekšējā tetrahorda pēdējā toņa piemēram, vai nu no nākamā toņa. Tur jau rezultāts būs vai nu no 7 toņi, vai no nu 8 toņi, tā toņa kārta. Bet kas šeit mums bez tā, lai tur iedziļināties džungļos, viņi teorētiski saglabājas ļoti daudz teorētisku traktātu eh, teksti, nāk ieraksti no tiem seniem laikiem. Viņi aprēķināja, viņam taču bija eh, fenomenāla matemātiķa, kā var veidot, izmantojot tos dažādus intervālus. Ot, nu, ja mēs to bijām vienkāršosim, eh, situāciju, pieņemsim, mums vajadzētu būvēt toņkārt no septiņiem pozīcijiem, no septiņiem toniem. Tad, respektīvi, tur parādās tie intervāli starp pirmo, otru, otru, trešu, trešu, ceturto un tā tālāk. Un teorētiski mēdz būt jebkurš no atļautiem intervāliem, katra no tām pozīcijām. Ja mēs pieņemtu, ka 12, viens no 12 intervāliem būs starp pirmo un otru pakāpi, vēl 12 starp otru un trešo un tā tālāk. Tas ir eh, elementāri aprēķināt, cik būs kopuma var variantu. Tas ir tā saucamais mm, faktoriāls, Tad 12, 7 pakāpe. Varat iedomāties, kas tas ir astronomiskais skaitlis. Mm. Un grieķi to visu bija aprēķinājuši. Eh, lai atkal jūs neapbrūcētu, lai jūs tagad eh, nemēģinātu tur ieslēgt kalkulatorus, kāds varbūt var galvā aprēķināt, bet centēt traktātos eh, figurē tāds daudzums - 300 tūkstoši dažādu tipu toņkārtas. Tieši pateicoties tam, ka viņu, viņu rīcībā bija tik daudz tie dažādi lieluma intervāli. Cita lieta, ka Var viņam ticēt, ka praktiskai muzicēšanai izmantoja tikai tūkstoši. A mums tikai divi būtībā, jo tur tikai jau nianses. Eiropa pēdējos gadsimtos ir divi, toņkārtu variantām rieķi bija tūkstots. Starp citu, tas arī ir no labs atbildējums tam, ka nu, būtu absolūti stulbi un naivi, īpaši mūsu dienās, uh, domāt, ka senātnē cilvēki bija stulbāki par mums, un ka viņi bija primitīvi, un ka viss, ar ko viņi nodarbojas, nevar salīdzināt ar šo uzplaukumu, kas ir mums. Nu, kā kuram kas labāk patīk, vai nu ar Šumanu salīdzināt, vai ar Brāmsu, vai ar Čaikovski, vai ar abas dziesmām. Lūk, eh, drīzāk tomēr taisnība eh, seniem ķīniešiem, kuri uzskatīja, ka viņa īsta vēsturiskā attīstība ir lēpslīde. Viss īstais bija sen pagātnē. Un, jo tālāk, jo drūmāk. Nu, labi, bet tā ir cita tēma. Lūk, tas ir vienkārši ne, ne, nedaudz par to sengrieķu sistēmu, lai jūs saprastu, ko nozīmē vispār intervāli kā tādi. Ka tas ir būtībā šī super svarīga lieta. Uh, paskatieties, uh, negribu tagad jūs apbrutināt, tas ir jau no Pitagora cits izveidots sistēmas, kā var precizi aprēķināt divu blakus stāvošu toņu kura pieder noteikti viena no daudzām sistēmām, frekvenču proporcija, te jābūt super <laughs> sarežģītai kalkulācijai 12. pakāpes sāknes no skaidra, kuru vajadzētu vēl aprēķināt. Saprotiet, tas nevis eh, kāds traks 20. gadsimta sākuma matemātiķis ir izdomājis šo formulu, eh, tas ir Sendrīta eh, tekstos. Nu, e, e, es e, domāju, ka nu, diez vai šeit ir patreiz kāda matemātiķa, kuri var ātri saprast. Pavisam vienkārši pie, piemērs. Es jau šodien dažreiz pieminēju, iedzienu, ka tas, kas mums šeit ir, gan sintēzatora gadījumā, vai klavieres gadījumā, tā ir tā saucamā līdzenas temperācijas sistēma. Kad toni izvietoti viens otrs ietvaros tā, lai atoms starp blakus stāvošiem toniem visos gadījumos būtu vienāds. Es šodien vēlāk bišķiņ parunāšu par to, ko sauc par temperāciju. Izklausās ļoti vienkārši, arī nu, noskaņot, nu, būtībā labi skaņoties bez problēmu, protams, nu, mājas pienākumu. Bet tīri skaitliski eh, divu blakus stāvošu toņu frekvenču proporcija atbilst daudz vienkāršākam skaitļam nekā šeit, bet tomēr 12 pakāpes sapnis no 2. Kāpēc 12 pakāpe? Šeit ir 12 toni. Un eh, kas ir smieklīgi, ka precīzi, absolūti precīzi to aprēķināt, nevarēja ne senē grieķē, ne 16, 17 gadsimtos, kad bija paaugstināta interese par šīm lietām ne pat uh, 20. vidu. Toreiz esošie datori nebija spējīgi to aprēķināt. Nu, tur tika līdz kādai se, sestai zīmē, uh, un tālāk nē. Bet ir empiriski nu, tā aptuveni ar to pietiek, jo jau pavisam jau sīk, tā, tā mēs nevaram sadzirdēt, ja tur bija šķīvi nepareiz tas tonis stāv. Tagad par vēl vienu lietu, kur tieši veltīt no, nu, pieder šī problēmatikai. Uh, ko arī gudrie grieķi sen jau bija aprēķinājuši. Lūk, te ir viena būtība ļoti vienkārša problēma. Jo, lūk, runa par tā saucamo oktavas intervālu, viņu atklāja visi cilvēki, kuri dzīvoja vai dzīvo uz mūsu planētas. Jo pats oktavas fenomens, viņš zinām, mērā var teikt, dots no dabas. Nu, kā tonis ar vienu frekvenci un otrs tonis, kuram ir dubultot frekvenci. Tas ir elementāri, un cilvēks kaut ar minimālu attīstību dzirdēt, to var arī atklāt. Tas, tas arī skaidro, kā piemēram sieviešu un vīriešu tā balss atšķirība. Tā oktava, nu, ir? Tas ir jau absolūti cita lieta. Vienkārši ir dažādi, dažādi diapazoni, bet šā vai tā tas frekvenču attiecības paliek tas pašs. No, nu, no dabas visvienkāršākais fenomens ir paņemt virvi un to griezt vienā aplī vai divreiz mazākos apļos divos. Vai nu, jā, jā, jums ir taisnība, vai nu ko dara grīķi, un viņi starp citu ļoti smalki, tu proti izmantot ļoti vienkārši ierice, ko viņi devē par monohordu, mono viens horda stīga. Viņi paņem vienu stīgu, iestiprināja abas divas galvas tā, lai būtu noteikts garums, un ļauj tai stīgai svārstīties. Un ko viņi bija pamanījuši? ka stīga gan svars ar visu savu garumu, un te būs viena frekvence. Tajā pašā laikā katra pusīte svārstās divreiz ātrāk, un ja noklausīties, tad arī jau tas skan jau, jo lūk, tie ir tā problēma, ka enerģija sadalās tā, kā lielākā daļa pienākās tai pamatsvarstībai. Un daudz, daudz klusāk jau katrai pusītei. Un puse ir tā kā divreiz ātrāk. Svars tas, tas tieši dod to oktavas intervālu, viens pret divu. Mm. Un tāda jā, ļoti uzmanīgi novērot, bet viņi tam veltīja simtam daudz stundām, novērojot un klausoties. Atklājot, ka vienlaicīgi katra trešā stīgas daļa svartas jau tre, trīs reizes ātrāk nekā visa stīga, un tad respektīvi pusīt pret trešo daļu, divi pret trīs. Un tas ir tas kvintas intervāls. Mm Redzi, ka es jau, kad es jau teicu, ka tas nāk no dabas, bet tas pats arī attiecas uz pušamiem instrumentiem, nu, tā kā mežāga prototipa, vienkārši rāgi. Tur pūš cilvēks un sāk svastīties visas gaisa molekulas, kas ir šitai noteiktā apjoma iekšā. Un tur me, nu, mežradznieki vai, vai citi putekļi zina, kā var panākt šo īpašu efektu, lai spēlētu tā, lai skanētu oktavu augstāk, un nu, tie virsmoņi parādās. Un te ir tas pašs skaitlisks likumsakarības. 1 pret 2, 2 pret, pret 3 un tā tālāk. Tas ir elementāri. Bet lūk, tagad atpakaļ pie tās problēmas, par ko es jums gribu pastāstīt. Ok, atrast vienu toni un oktavu augstāku toni nav problēma. Bet, lai veidot melodiju, pirmkārt, lai dziedātu, jo šodien jau nav šaubu, ka cilvēki ļoti ilgu laiku simti ir tūkstošiem gadiem, tika dziedēti. Tikai vēlāk pakāpeniski sāk izmantot kaut kādus rīkus, kuriem būtībā primāra cita funkcija, bet izrādās viņus var arī izmantot skaņu radīšanu. Tā kā loks, piemēram. Āfrikā nu, viena no arhēmiskiem instrumentiem tā saucamie muzikālie loki, kurus jau izmanto nevis lai šautu, bet lai dabūtu eh, skaņojumu. Bet Tomēr pārsvarā cilvēki ilgu laiku dziedāja. Un šeit jārēķinās ar elementāru nu, mūsu dabu, mūsu fizioloģiju. Lai dziedātu, būtu ērti, lai tie toņi būtu relatīvi tuvu viens pie, pie otra. Un, e, tas arī nu, ļoti daudz ir e, apliecinājumi. Viss arhaisks izsvars, mēs melodijas, balss uz ļoti vienkāršam toņkārtam un tur melodijas uzbūvēja tāda, ka tie toņi ļoti tuvu viens pie otra. Nu, jūs varat arī pamēģināt, piemēram, improvizēt. Vienu lietu uzdzirdēt kaut ko tādu, tā, tā, tā, tā, un mēģināt dzirdēt tā, nu, ar tādiem drausmīgiem lecieniem. Nu, nav tādi traki cilvēki, nu, tikai daži 20 gadsimta komponisti sāka izmantot tādu melodiku, tur savu bija motivācija. Un lūk, te parādās problēma. Lai atskaņot vienādi, kādreiz tik labi saliktu melodiņu, vajadzētu, lai būtu tomēr noteikti tā teikt punkti vai šī skaņa telpa. Jāveido kaut kāda toņkārta. Un izrādās, ka tas nemaz nav tik vienkārši, kur jāatrodas tiem punktiem, tām vietām, kur jāatrodas tiem toniem. Un dažādas kultūras atrisināja šo problēmu, problēmu dažādi. Grieķi, tas pats Pitagors, viņi uzgudroja ārkārtīgi astmatiku sistēmu. Tas ir tā saucamais kvintu aplis. Tad kā viņi rīkojas? Ja ir uzdevums noformulēts tādā tavs ietvaros, vajadzētu atrast vietas vēl dažiem citiem toniem. Kā ar līdz tiem toniem var nonākt? Pārīmēs ir tāds. No zemāka toņa veido kvintas intervalu, kas nav grūti, proporcija 2 pret 3 jau ir otrais tonis. Kā dabūt trešo toni? No šita jauna toņa atkal kvintu uz augšu, bet tas ir jau oktāvu, aiz oktāvas robeža, un šito tādu jaunu atrastu toņu vajadzētu pārnest oktāvu zemā, kas arī vienkārši divi pret viens, taču proporcija, un tad paklausieties. Un šeit jau būs skaidrs, ja? Un Vadoties no tā principa, vēl viens tonis un no tā klāta oktavu zemāk. Viss ir it kā ļoti labi, bet ko atklāja grieķi? Un aprēķināja, un tā ir tīra aritmetika. Ja 12 reizes taisīt šo operāciju, šeit nav tik, tik liela klaviatūra. It kā, nu, ja uz šita instrumenta vai uz pianīna, tad mēs gala rezultātā sāksim ar do, nonāksim līdz do. Bet tas ir tikai tāpēc, ka šeit ir pabīdītas vietas tiem toniem. Bet jā, ja jums nav slinks, pamēģināt kaut ar datoru palīdzību, katru reizi aprēķināt tas frekvences skaidrs, dubultojot, dubultojot, dubultojot un dubultojot optāvas gadījumā, bet ar kvintam taču tur ir savādāk. Ar kvintam tur ir 3 pret 2, 3 pret 2, 3 pret 2 un tā 12 reizes. Tad absolūts skaits pat jau bez kalkulācijām, kā gala rezultāts ar kvintopli 3, 12. pakāpē dalīt uz 2, 2 12. pakāpē. Tas nebūs tas pats, ko mēs varam dabūt tikai ar oktavu. Skaidrs, ja? Tur ir neliela nesakritība, tie skaitļi atšķiras. Un gudrie grieķi pat izgudroja nosaukumu tajā atšķirībai. Viņi to nosauc par komma. Un tā kā pastāv dažādas procedūras, pastāv dažādas akustiskas kommas. Vat šī koma, par ko es jums tagad stāstu, ja? Mhm. viņa ir nosaukums uh, izcēlta matemātika vārdā Pitagora sekotāja Didima Koma. Viņa tāda mikroskopiska, bet viņa pastāv. Es ceru, ka vēl var sekot jā, tam, ko es stāstu. Un tā ir parasta problēma. Ko lai dara, lai tomēr tas sakrist? Un šeit jau nevis tie senie laiki, bet gan Renesāns laikmets, Eiropa, gan Baroka laikmets, kad gudrie Mūzikas teorētiķi sāk lauzt galvu, izgudrot dažādas sistēmas, kā šī nesakritība. Ja viņu atstāj tikai vienai pak, vienam tonim, vienai pakāpei, tad intervāli, kuri saistīti ar šo toni, visi būs drausmīgi netīri. Un šausmīgi nepatika to dzirdēt. Un tad eh, piedāvāja labo risinājumu sadalīt šo nesakritību starp dažādiem intervāliem kā to var panākt, dažādas pakāpes, tos tožus vajadzētu pabīdīt, lai viņi nebūtu īstas vietas, lai tur jau neveidojas tīra Pitagora kvinta vai tīra Pitagora kvarta, bet būs jau netīra. Bet nedaudz pabīdīt. Un tur eh, izgudroja veselu virkni variantu. Nu, padomājiet, oktavas ietvaros ir 12 toni, un var pabīdīt, piemēram, 4 un pārējais 8 eh, neizskart. Var pabīdīt 6 un 6 neizskart Katru reizi veidojas dažādas savstarpējas attiecības. Un cilvēki, kuri šodien nopietni nodarbojas ar seno mūziku, viņiem vajadzētu iedziļināties un zināt, un vienoties, piemēram, aicināt kādu tur ārzemju muziķi. Un tad, pirms sākt muzicēt, viņš pavaicā, kādu mintonu jūs izmantojat. Jo mintons bija tāds teorētiķis, kurš e, izgudroja visas šīs sistēmas, kur pabidīt toni, atrodas īpašas vietas, sauc par temperācijas sistēmu. Un tad ir eh, dažādi mīnta un temperācijas paveidi un tā tālāk. Es šeit neesmu speciālists, mums ir Igor Lielisks mūziķis, Māris Kupčs, kas izveidoja gan kolēģu mūzikumu Rīgā baroka orķestri, gan viņam ir mazais koris. Viņš arī ārkārtīgi iedzinājis, izlasīja ļoti daudz gudras grāmatas par tā laika traktātus tieši par tām temperācijas sistēmām. Es to tik smalki nepārzinu, bet vismaz man ir priekšstats, kas tas ir Jo kādreiz, kad es arī spēlēju jau baroku mūziku, tad jau vajadzēja no jauna mācīties intonēt. Jo izrādās tā, ka ir pierādījis kopš bērnības, izmantojot tikai to līdzenu temperētu skalu, tas e, neder. Es pat varu pastāstīt, lai nebūtu visu laiku tāds savs lietas. Jā, tas bija kad 4. un 5. gadā. Mēs tieši ar e, Māri Kupšu spēlējām kolēģi mūziku mazajā sastāvā. Un es uzaicināju, es vienu konferences reizē iepazinos ar kolosālu mūziķu no Bremenes, tāds Manfreds Kordes. Un es viņu uzaicināju, mums bija projekts, mēs spēlējām dziedājumu eh, baznīcas dzēnu koris, bet tas Manfreds diridēja, un viņš arī atveda dažus uh, eh, instrumentālistus no Bremenes. Un kad viņš pirmo reizi ieradās, lai ar mums izmēģinātu, ar mazu to sastāvu, Viņš ļoti delikāts cilvēks. Viņš pirmkārt atvērās un teica, vai drīkst es pārskaņošu klavesīru. Jā, jo mums bija uzskaņots tā kā klavieris, vajag tā kā bija toreiz izmantot vienu no toreiz esošo sistēmu. Bet tad, kad viņš pārskaņoja, mums vajadzēja spēlēt gammas un mācīties internetā savādāk. Jo tur nav vienāda lieluma toni un pustoni. Viens bija augstāk, cits bija zemāk. Nu, nebija viegli, bet no otras puses mēs esam profesionāli. Pēc kādām 20 minūtēm kā jau protam, un tad notika liels brīnums. Tāpat tā mūzika, ko mēs agrāk spēlējām, sāk skanēt pilnīgi savādāk. Jo lūk, tas nav kaut kāds nu, kā kaprīs lietas, tas ir nopietni. Tad vēl viens, vēl labākais piemērs. Tā kā šeit daudz gan mūzika, gan mūzikas mīļotāji, noteikti jūs nevarat nezināt, bija viena absolūti fenomenāla, daži uzskata labāka pasaulē, vīriešu vokāla grupa Anglijā, tāda The Hilliard Ensemble. Nu, Sākotnēji viņi bija vairāk, bet ilgus gadus, vairāk nekā 25 gadus, viņi bija tā kā vokālais kvartets. Četri solidie vīri. Un viņi dziedāja gan vēl, vēl viduslaiku mūziku, nedaudz renesansu un daudz ko no 20. 20 gadsimta. Super izglītotie, gudrie cilvēki. Un lūk, mm, viņus uzaicināja Dārsa Aperāna brīnišķīga komponisti no štatiem, Latvija, kur piedzima Kanāda, bet sen jau dzīvo strādā Amerikā. Un tieši pēc tādas iniciatīvas Latvijā katru otru gadu notiek Latv jaunu latviešu muzeķu meistarklases. Pēdējos gados tas notiek Siguldā, pirms tam Ogrē, bet pat pirmā reize bija apzināti izvēlēt vietu ļoti tālu no Rīgas Jaungulda. Ne? Lai nebūtu kardinājums aizmugtiem kursantiem vai pedagogiem uz Rīgu. <clears throat> Un tad Lūk, uz turieni aiz, aizbrauc tie e, ģeniālie angļi. Un priekš visiem, kas bija tajā nometnē, e, viņi nolasīja tā tādu lekciju, demonstrāciju, kur viens no jautājumiem bija tieši intervālu sistēmas. Un tie ir īpaši svarīgs moments, ka tas intervālu sistēmas laika gaita mainās. Te viena sistēma izmantot, pēc tam izgudrot citu, atmet to iepriekšēju Un viņi to ne tikai izstāstīja, bet perfekti nodemonstrēja. Kā tā nav kaut kāda holistika vai savas teorija, kā tas reāli ietekmē skaņojumu un uztveri. Ko viņi izdarīja? Viņi paņēma divu skaņdarbu, pat fragmentiņus. Viens bija no vēliem viduslaikiem. Viduslaikos bija tāda vēl sistēma, ka galvenais, lai būtu tīras kvintas un kvarts, vat tieši Pitagora kvints un kvarts. Un respektīvi, tā kā jau ir netīras tercis un sekss, tam īpaši nepievērš uzmanību. Bet tā ir komponistu rakstīja, lai pārsvarā, kad ir divbalsība vai trīsbalsība, lai tur būtu pamatā tikai šie intervāli. Tercis gandrīz neparādās, bet kvarts kvints un skaidrs, ka tas ir ārkārtīgi skaisti. Vēlāk, jau būtiski pēc, pēc kādiem 150 gadiem, notika liels apvērsums, mūzikas domāšana, mūzikas praksē. Sāk attīstīt pilnīgi citu tipu daudzbalsīgu mūziku, kur jau pamatā no tā arī izauga vēlāka laika tonāla harmonija, kur akordi ar terces uzbūvē. Un tad jau īpaši svarīgi, lai būtu tīras terces, terces un terces apvērsums seksus. Un, respektīvi, vēlāk tā arī raksta, ka pārsvarā ar gan nu terci, gan jau uz seksta akorda, gan trīs skaņas. Un tam ir jāskan perfekts skaits, tā ir e, tā kā pasaules harmonija. Tam visam ir simboliska nozīme. Ko izdarīja šie angļi? Viņi paņem vienu skandarbu fragment no viduslaikiem un uzdziedāja divas reizes. Vienreiz intonēt tā, lai būtu reāli tīrs kvints un kvarts, a otrreiz tā kā jau vēlāk Un pat cilvēki, kuri ne, neko nezināja par šo mūziku, agrāk nedzirdēja, nu, viņi nevarēja nejust, ka pirmā reize skan kaut kas skaists, otrreiz kaut kas absurds vienkārši. Un līdzīgi ar Renesānas laikmetu fragmentu. Intonē izmantoja dažādu lielumu intervālus. Gan tā kā agrāk bija viduslaikos, gan tā kā toreiz jau renaissance. Un lūk, tas atkal bija no acīm redzams. Lūk, eh, lai jūs labāk saprastu to, ko es šodien jums cenšos izstāstīt, it kā tā ir matemātika, tā ir holistika, tā ir tīra abstrakcija, nemaz ne. Jo tā, no tā jau atkarīgs, kas reāli skan un kā skan. Skaidrs, ja? Bet tagad tas vēl, pagaida, vēl bija par Eiropu. Bet lieta ir tāda, ka uh, tieši kad bija jārisina šo problēmu, ko es stāstīju. Kā izvietot toņus oktavas ietvaros. Un kad es jau teicu, ka izvēlēties ļoti dažādus ceļus un variantus, te es domāju pirmkārt par citu kultūru pārstāvjiem. Un šeit tad oktāvām visiem ir vienāda, jo tur toņu frekvenču proporcija ir viens pret divi, tas ir absolūts skaidrs. Bet cik daudz jau ir toņi, tā ir sistēma. Mm starp šiem diviem toniem ir ļoti dažādi. Tad Eiropā dažādu iemeslu dēļ pēdējos vairāk nekā 300 gadus ir 12 toni. Bet, piemēram, ļoti izsmalcināja klasiska tipā nacionāla gan arabiem, gan uh, irāniešiem, persiešiem mūzika. Ar viņiem ir 17 toni. Pie tam interesanti, kad viņiem īpaši arābi e, lika pamats tieši teoretiskiem visiem tiem saviem mm, aprēķiniem un, un, un, un, un diskursiem, viņi ļoti daudz ko bija pārņēmuši no senas Grieķijas gudrības. Jūs varbūt zināt, varbūt nē, pēc fenomenāli straujas islāma mm, attīstības, islāma piedzima savu uh, Arābijas pussālē, ļoti ātri jau musulmaņiem ir gan tur, kur šodien ir Irāka, gan Sīrijā, gan Eģipte, gan daudz kur citur. Un ko tie gudrie musulmaņi saka darīt? Tas zemes pirms tam te bija Bizantija. Ar Bizantiju viņi ir sengrieķu kultūras mantnieki. Ko tie musulmaņi dara? Viņi nevajāja tos eh, gudriniekus, kuru liela daļa palika pie savas kristīgas ticības. Viņus aicināja strādāt īpašais centros, Gandrīz nu, tā, ka šodien to deva par uh, think tanks. Un viņiem bija uzdevumi tulkot sengrieķu traktātus arabiski. Gan medicīna, gan arhitektūra, gan tīra matemātika, gan arī mūzikas teorija. Un tad, lūk, jau runājot par mūzikas teorētiskiem iedzieniem, viņi izmanto ļoti daudz vārdus, kuri mums ir saprotami, jo viņiem pat arī ir vārds mūzika, almusika, arabiski. Bet jau intervāla sistēmas, kas nāk no cita avota, savādāk. Un tad, lūk, te es īsi tikai izstāstīšu. 17 toni, un ehm, tur ļoti sarežģīta sistēma, kā viņi sakārtot, bet kas ir īpaši interesanti. Ehm, viņi izmanto arī gan toņus, gan pustoņus, bet viņiem pastāv divi pustoņi varianti, un respektīvi no tiem pustoņiem viņi veido divus veselu toņu variantus lai izstāstītu bišķiņu konkrētāk, te vēl viens tāds moments. Kāda Eiropieši sāk saprast, ka ne tikai mēs būtu, bet arī eksistē cita lieluma intervāli, tas notiek vēl 19. gadsimtē, un lūk, kad jau iekaroja daudz zemes, izveidojas kolonijas, Un daži no tiem ierēdņiem bija ļoti izglītoti, arī ar muzikas izglītību, un tad viņi nevar nedzirdēt, ka tur kaut kas savādāk. Un tad mēģinām to pierakstīt, jau ir problēmas ar mūsu notāciju, jo tik vienkārši nu, nevar pierakstīt tos citus intervālus. Un par to spriež, eh, parādās raksts, un tad viens angļu akustiķis un, un, un fiziķis, tāds Aleksandrs Ellis, piedāvāja absolūti elegantu risinājumu. Viņš piedāvāja mūsu pustoni, vai tāda pustoņa mums ir 12 oktavas ietvaros per jau līdzena temperatūra skala. Viņš piedāvāja katru pustoni sadalīt simts mazas daļiņas. Tas ir nu, pavisam mikrointervāli. Un arī eh, ieteicis kādu saukt tos mazas daļas par centiem. Nu, kā cents, simta daļa, skaidrs. Un tad, lūk, tagad atpakaļ pie arabu musulmaņu, arī persiešu toņkārtas sistēmas. Izrādās, ka viņiem ir <clears throat> mazais pustonis, tad mūsu pustonis tas ir 100. Tas ir skaidrs. Arabiem vai irāniešiem 90. Viena desmita daļa šaurāk par mūsu pustoni. Nu, ar netrenētu ausu to nevar pat sadzirdēt. Bet, ja bišķi paklausīties, pierast jau var sadzirdēt. A lielas pustonis ir 104 centi. Tas ir viena 25 daļa platāka par mūsu pustoni. Respektīvi, viņi veido mazu vai lielu toni. Mazais tonis 180, mūsu tonis 200. Te jau ir atšķirība 20, vieglāk sadzirdēt. Un lielais tonis, respektīvi, arabiem un persiešiem 208. No 8 centi tas ir mikroskopiski maz. Lūk, tā ir viņu sistēma. Es jau šodien pieminēju tos indonēziešus, slendra un pelēku sistēmas, tad tur ir tādi intervāli, kā piemēram 236 centi. Tad 200 centi tas ir tonis. 36 ir aptuveni trešā daļa no pustoņa. Nu, tā var aprakstīt tā, ka lūk, šitais viens no tās skalas intervāliem atbilst tam tonim plus trešā daļa no pustoņa. Lūk, tas ir kaut kas nu, pilnīgi cits, absolūti kreisitārtīgi. Bet tagad par vēl vienu gadījumu, jo it kā pienācis laiks jau tēmas pauzē, ja tāda būs. Uh, tev būtībā viss vēl ļoti vienkārši. Vadoties no dažādiem principiem, aprēķina vietas toniem, ko šitā toņkārtā, un tālāk ar viņu var kaut ko darīt. Bet izrādās, ka mēs būtu un arī ir tāds Toņkārt uzmanības tāda principa, tādas sistēmas, kur loģiski viss ir daudz sarežģītāk. Un tas attiecās uz eh, Indijas klasiskā mūzika pamata esošas sistēmas. Jo viņiem tad oktavas ietvaros pārsvarā viņi izmanto toņkartes, kurās varētu būt septiņi toni, tā kā Eiropā ilgu laiku, vai seši, pat pieci pentatonika. Bet izrādās, tas ir tikai tā teikt, teorētiskais pamats, bet reāls iemesojums būs tāds, lai jau nonāktu līdz konkrētai rādai, un šī gada rāgas iedzinam ir tieši šis aspekts. Jau īpaši organizēt to kārtu. Kā katra no tām pakāpēm var parādīties dažādas pozīcijas. Un kā kura toņkārta, jau ir septiņas, tad vienam no tām pakāpēm mēdz būt divas pozīcijas, citam trīs, a citam pat četras pozīcijas. Un ja mēs aprēķinātu kopumā, tad izrādās, ka viņam oktavas ietvaros ir kopumā 22 dažāda augstuma pozīcijas. Tas viss pozīcijas kopumā viņam ļoti augstu attīstīta vēl viduslaikos mūzikas teorija, viņa sauc par šruti. Tad ir 22 šruti pie tam, kur ir tā principāla atšķirība no mūsu Eiropas, gan pieejas, gan, gan arī prakses. Mums nav nekāda problēma nospēlēt visu pēc kārtas, visas tās iespējamās pozīcijas, nu, sanāk chromatiska gamā. Nevienam normālam indietim, īpaši izglītotam mūziķim vai ļoti kvalificētam klausītājam, nenāktu prātā, ka uzdziedāt pēc kārtas vai nospēlēt visu to šrūti. Tas ir pilnīgs absurds, tas nekad nenotiek. Tas ir tikai iespējas, kura no pozīcijām var parādīties kāda no tām toņu kārtām. Redziet, tā ir pilnīgi cita loģiska organizācija. Tas, vēl, ne, tas arī nav seriāls. Pie tam, kas ir īpaši arī svarīgi, tam visam ir semantiskais aspekts. Jo pastāv dažādas to šrūti klasifikācijas sistēmas, Katrai šūtī, katrai pozīcijai ir savs nosaukums, ļoti skaists, ļoti tēlājs, bet vēl ir mm, klasificēts pēc piederības dažādiem tipiem. Tas ir būtība ārkārtīgi sarežģīti. Bet tas vēl arī nav viss. Jo es eh, vēlāk jums, nu, kad būs, ja mums būs tā tēmas pauzē, es atnesu oh, vienu oh. absolūti ģeniālu grāmatu, kur eh, izdodas senjoršu štatos, uzrakstīja eh, fenomenāli guļus un zinošs amerikāņu etnomuzikālos, tad Devs Rek. Un tur ir labas diagrammas. <clears throat> Pagaidām es tikai pamēģināšu izstāstīt, kā dažādas Indijas klasiskā mūzika rādas atšķiras uh, ne tikai ar to, kuras pozīcijas parādās tie toni, dažādi lieluma intervāli veidojas, bet arī ar to, kādiem toniem jābūt, ja ir uz augšu iet melodiskā līnija, un kādiem toniem jāparādās jau uz leju. Jo izrādās, ka Uz augšu būs viena toņkarte, uz leju būs cita toņkarte. Tur atkal citi intervālu attālumi. Tas arī vēl nav viss. Jo ir eh, vēl ierobežojumi dažādam rāgam, kas piemīt, kā piemēram pēc trešas pakāpes. Jūs nevarat uzreiz paņemt ceturto pakāpi, bet obligāti sākumā jā, jāizdzied piekto, un tikai pēc tam drīkst paņemt to ceturto. Tāda cilpa veidojas. Un viņi ir absolūti obligāti. Ja jūs jau esat šitā ragā, jūs nedrīkstat savādāk rīkoties. Un tas ir tikai elementāra lieta. Tur ļoti daudz tādu sarežģītie tie likumi. Tas atkal attiecas uz intervāliem. Lūk, rezumēt šo manu stāstu pirmo daļu, tad es gribu teikt, ka tā ir milzīgi liela joma. It kā tikai viens no daudziem mūzikas un pat mūzikas teorijas aspektiem, bet šeit ir tik daudz dažādu sistēmu tik daudz dažādu variantu, tik daudz jau par to ir domāts un uzrakstīts. Tā ir tāda vesela pasaule. Tad nu, es domāju, jau ir nogurums, vajadzētu tiešām varbūt uzdzert. Padomājiet par jautājumu. Mēs arī tajā pauzē varam runāt un, un, un varam uzdot jautājumus, jo pēc tam es jau likšu uh, diskus, lai arī dzirdētu, kā tas viss izklausās. Napoleon?